jeden škandál máme za sebou a druhý pred očami a môže byť, že v tejto chvíli je vo vašich ušiach 376. tajomstva zdravia sa totižto začínajú tým škandálom môže byť aj to keď sa pozriete do kalendára s hrôzou 8. apríl na strane druhej radosť pre tých, ktorí milujú teplo lebo už to vyzerá nádejne aj dnes za oknami tu v Banskej Bystrici, obloha modrá, tráva zelená, všetko je tak, ako má byť a už sa začína mnoho tých pozemských bytostí odhaľovať, len niektorí si musia dávať pozor, pretože na koži sa objavuje všeličo, je to jeden z orgánov veľmi záhadných a dermatológovia sú opäť na pozore, tvrdia, že neexistujú žiadne kožné choroby, všetky choroby, ktoré vidíme, súvisia s vnútornými orgánmi a najčastejšie sa začíname v prípade teda pokožky škrapkať, môže nasledovať aj stretnutie s kliešťom, sú tam rôzne pupáky, chrasty, jazvy a, a červenáme sa aj bez toho, aby sme stretli niekoho, kto nám to pírenie má možnosť zapríčiniť a vtedy sa už začína hľadať cesta, ako sa z tohto všetkého dostať von. A medzi nádeje, ktoré sú vyhľadávané, patrí aj postava, ktorá je hlavnou súčasťou tejto relácie už od nepamäti, dá sa povedať, Peter Planieta, ktorému opäť Peter Kršiak z Banskej Bystrice želá pekný dobrý deň. Pekný dobrý deň, pozdravujeme Banskú Bystricu a poslucháčov. No, pán Planieta, toto je vaše obdobie. Opäť sa mnohí snažia dostať pomaličky už do plávok, a aby to telo vyzeralo krásne na pohľad a nemuselo sa to maskovať rôznymi krémikmi. Ideálne je mať na tanieri to, čo nám potom nebude vidno na pokožke. No určite, ale samozrejme to, čo je vidno na pokožke a to, čo je pod pokožkou, to sú dve rozdielne veci. Ano, to lebo... sú dva svety, dva svety, nazvime to takto. Áno, to sú dva svety, lebo Jeden ten svet, to je povianočná daň, čo ľudia zaplatia, alebo po, ešte veľkonočná, lebo teraz bola veľká noc. A samozrejme ľudia chodia na návštevy a tým pádom, veď no predsa neurazím niekoho, keď by na nás bol rezeň, no veď úraz niekoho. to <laughs> porezní sa potom už ľahšie urážal, že neboli dva. Hej, hej, no, ale tak viete, to sú také argumentácie, ktoré ja sa fakt tak nad tým zabávam, že vy prídete pozrieť niekoho a tá návšteva by mala urobiť všetko preto, aby vám urobila ten domáci, keď vy ste návšteva, by mal urobiť všetko preto, aby vy ste boli šťastní a on vás začne manipulovať, že predsa ma neurazíš, na ko, pre koho som to chystala, alebo pre koho som to chystal. Pozri tu, jeden pol deci do jednej nohy, do druhej, veď predsa nebudeš taká bábovka a teraz si, ho, si sami hovoríte, že fakt je toto o láske, alebo... No, u susedov si si dal v pohárik a u mňa si nechceš dať. No napríklad. Takže to sú také tie manipulačné veci. No a samozrejme, viete, keby niekto prišiel a teraz pred vami stoja policajti a vedľa vás príde chlapík a po, kamarát a povie, pozri, šňupnime si tu kokain a teraz vedľa stoja policajti a vy, ale nemôžem ho uraziť, nie? A, a potom keď vás zavrú, tak si poviete, vďali, ja som ho nechcel uraziť a on no výborne, ale porušili ste zákon. Je to kamarát. A ľudia si neuvedomujú, že telo má svoje zákony. Jemu je úplne fuk, či ste na návšteve u svokry, alebo u svojej mamy, alebo u kamarátov. Každý orgán potrebuje optimálnu výživu a nie, že no dobre, tak teraz sedím, aby som sa nenudil, tak idem jesť. To takisto niekto nerobí to, že dobre, keď sa nudím, neskačem zo strechy, ale uh, hľadám inú formu a na navštevu, keď sa chodí, tak sa chodí pozrieť blízkych priateľov, rozprávať sa, ale nie sa hrať, že ideme sa natlačiť. No a ľudia, ktorí toto zanedbávajú a hlavne vždy si treba dať pozor, e, a ľudia, ktorí sú elementy zem, voda, po prípade ohne, tak tie majú tendenciu papkať viacej. No a také tie inové dreva, alebo napríklad inové kovy, alebo kovy, majú tendenciu nie až tak priberať, čiže niekto povie, že to je nespravodlivé, pozri, on zjedol 10 knedlikov a 5 koláčov, alebo pol plechu torty, alebo koláču a stále je taká štíhla, alebo stále je taký štíhly a ja som si len ovoňal trošku strúhanky z rezňa som si dal a už mám 3, 3 kila naviac. No a na, to je to, čo my potrebujeme pochopiť, že naše telo je takto nastavené a ak chcem veľa jesť, no tak potom musím extrémne cvičiť, lebo na, už sme vysvetľovali, na spálenie nejakých 1200 kalórií, čo viete dať cez jeden nedelný obed do seba, tak potrebujete ísť na 8 hodinovú alebo 7-8 hodinovú prechádzku alebo odbehnúť 20 kilometrov, čo je proste extrémna daň, lebo to nie je tak, že e, sadnem si na stacionárny bicykel 15 minút denne, a pálim kalórie, kdeže, veď my príjmeme počas dňa ďaleko viac kalórií a hlavne dneska tie jedlá sú úplne prázdne, No tak samozrejme ten no, organizmus... No, prázdne veľmi nie sú, oni vám tam do toho dali také veci, že by ste aj oči otvárali. No áno, ale prázdne, čo sa týka základných výživových hodnôt, e, v tých jedlách máte extrémne množstvo tuku, cukru, bielkovín a ale tie základné e, vitamíny, minerály, stopové prvky chýbajú a ten organizmus bez týchto zložiek nevie fungovať. To je ako a, doveziem si tehlu na stavbu, mám škridle, ale chyba mi malta, aby som to zlepil do kopy. A ako chcem postaviť dom? To znamená, bez malty proste ten dom dokopy nedám. A <clears throat> takisto je to aj v rámci ľudského tela. No a, a keď to telo my takto preplňujeme a nedokáže to dostávať prírodzene cestou vonku a není tam rovnováha príjem-výdaj, no tak samozrejme pod tou kožou sa to ukladá a začínajú sa nám tak vytvárať také vlnky na tele. Mm -hmm. No, to je ten taký lepší prípad, lebo ty štíhli, ako napríklad je to môj príbeh, že ja môžem jesť hocičo a stále mám plus minus tú istú váhu a je veľa ľudí takých, ktorí majú podobný metabolizmus a podobnú konštitúciu tela a tí si myslia, že keď jedia všetko že, a že nepriberajú, že to vôbec neovplyvňuje ich vitalitu, ich zdravie, no jasné, že to ovplyvňuje No ale oni budú musieť zaplatiť ďaleko väčšiu daň, lebo relatívne budú vyzerať, že sú v pohode a jedného dňa sa im to tam všetko vo vnútri zrúti. Hmm. Vy hovoríte, že o, veď iba rezník som si dal. To je ako keby niekto povedal susedovi, ale veď som sa tvojej manželke len blúzičky dotkol, to by tiež <laughs> nepomohlo. Áno, alebo robil masáž srdca len taký, že <laughs> na, na jednej aj druhej strane, lebo ona má srdcia na obi dvoch stranách. Takže... Len taký rezeň vám nedá po, po, po, po lícach, ale sused ano. ten už môže. Tak, tak. No a samozrejme potom, ak to telo nie je schopné detoxikovať tie veci cez hrubé črevo vonku, no tak sa to potom prejavuje na pokožke. Čiže to sú rôzne kožné problémy a ľudia, ktorí majú problém s eh, pľúcami, hrubým črevom a s pečenou, tak najčastejšie tie problémy kožné mávajú, lebo vždy je záležitosť, že keď je napríklad atopický exém, no tak to určite je hrubé črevo a pečeň. A keď sú nejaké také kožné výražky, tak to môže byť len hrubé črevo s pľúcami. Mm -hmm. A Zoberme si, že kožný doktor málo kedy rieši, že počúvajte, musíte si upratať v hrubom čreve, lebo toto je prepojené s, s vašim črevom a je to signál, že tam máte to zanesené, že, to, že možno vaša výživa nie je optimálna. No a keď my sa nad tým nezamýšľame, tak samozrejme pokožka je jeden z veľmi silných detoxikačných orgánov a zoberme si, že teraz pôjde leto, bude teplo, ľudia sa budú potiť, tak takisto pri potení vidíte, ako vaše telo funguje alebo nefunguje. A tak dobre, ešte keď, ne... máte, keď máte tie, povedzme, kožné problémy niekde na brúšku alebo tak, to zakriete, ale na tej tvári to už je trošku problém. Áno, no veď, ale to telo robí vždy tak, e, tá dušička to vždy tak robí strategicky, prepojené s tým telom, že najskôr vám exem hodí pod e, nohavicu alebo na chrbát, kde to nie je vôbec vidieť. Potom, keď to človek dlhodobo nerieši, tak to vyťahne na ruky, aby ste to videli na rukách. No a keď ste není, keď ste hluchý, slepý, že telo si povie, on je hluchý, slepý, tak uh, volovi, tak to hodíme na tvár a, a potom to už je všade, že už to neviete maskovať. A mhm. múdre je, že keď vidím, že sa mi začínajú vyhadzovať výražky na tele, alebo cítim, že tá pokožka ma začína výrazne svrbieť, alebo sú tam nejaké iné takéto prejavy, no tak je múdre začať upratovať v tom hrubom čreve, aby to sa nepreklopilo do niečoho, čo potom bude ďalší problém. A dneska sa všade hovorí, že hrubé črevo je druhý mozog, že treba probiotika, ale základ je, ak to hrubé črevo sa optimálne nevyživuje, no tak nemôže optimálne fungovať a keď nefunguje dobre hrubé črevo, nebudú fungovať dobre ani pľúca. Čiže napríklad aj ľudia, ktorí majú problémy s astmou, s dýchaním, určite majú problém s hrubým črevom a to napríklad nikto neharmonizuje a taký dobrý príklad bol Aclav Havel, že keď ešte bol prezident český, tak bola kauza, že jedného dňa skolaboval a mal vážne problémy s pľúcami, tak ho českí e, doktori, docenti v podstate zachraňovali, že mu e, sa stalo niečo vážne, lebo hrubé črevo, niečo sa tam poškodilo, mm -hmm. no tak mu zachraňovali život a každý dobrý terapeut, vie, že ak vám nefungujú pľúca, ideme upratovať hrubé črevo, že toto by mali byť ako keby základné parametre, že nie keď prídete k doktorovi a vám povie, a máte exemik, tuto je kremik, tuto máte tabletky a je to. Nie, mal by povedať, OK, zmena stravy, nejete sladké mliečne pečivo, šup vonku, keď mesko, tak nejaké kvalitné raz do dňa, po prípade strieda to s rybkou, No a veľa vlákniny, čiže hlavne zeleniny, ktoré sú také tvrdé, hutné, aby sa to črevo podporilo, aby tam sa podporil črevný mikrobiom, všetko toto. A potom ten stav sa bude zlepšovať, ak sa nezlepší, budeme robiť ďalšie kroky, ale nie, že človek príde s mastičkou, že príde s exémom a odchádza s mastičkou, to je ako keď prídete do servisu a máte defekt a oni vám dajú pumpu, že dofukuj. Takže to nie je riešenie. Hmm. Ono, tie červíky v nás, e, tieto baktérie, to sú také tie červíky, ktoré nie sú vegetariánmi a nejedia teda ovocie zeleninu a opúšťajú človeka len keď e, s tým vnútorným prostredím nie sú spokojné. Ale ak človek zje veľa cukru, tak si ho aj tieto červíky potom začnú vyžadovať a robili sa rôzne experimenty, napríklad s mačkami, e, že sa dali poháre so sladkosťami do uzavretých chodieb, labyrintov a mačky s pásomnicou sa pustili do obehu a taká mačka v pohode našla nádobku, tú správnu hneď a takto experimentovali a skúšali to. Zistilo sa, že parazity ovládajú aj chuťové poháriky u ľudí a ak má takéto dieťa, niečo ako červa, tak si môže vyvinúť aj silnú chuť na sladké a toto mu chvíľku krátkodobo poskytne aj ľahkú energiu a keď sa z toho nevylieči, tak to môže mať aj katastrofálne následky. No a to je ďalší ako keby vhľad, že keď mám výraznú chuť po takých tých nezdravých jedlách, no tak to nie je moje rozhodnutie, lebo ja sa vždy aj usmievam, keď ľudia povedia, viete, a ja mám, milujem rezne alebo hranolky, nie. To je signál, že vaše, váš srdcovo systém nefunguje dobre, preto aj tie orgány fungujú tak, že ak niečo je, začína byť v nerovnováhe, tak si priťahujem také, že harmonické potraviny. Ak je to dlhodobá nerovnováha, tak ja idem po deštrukčných potravinách. Čiže napríklad preto rezne, lebo sú vyprážané, je to tučné, ťažké, blokuje sa celý srdcovo systém, alebo hranolky, to je to isté. A tak, ako ste spomínali, že fakt tak sú tam napríklad nejaké parazity, alebo baktérie niektoré premnožené, no tak vy máte takú chudné sladké, si poviete, aby som aj v úvodzovkách zabíjal za sladké, ale to nie je vaša podstata. To nie je to, že vy potrebujete sladké, ale tie e, parazity alebo tie mikroorganizmy sa vyživujú, lebo aj v tých črevách my máme ceca nejakých 500 druhov takýchto rôznych baktérií, mikroorganizmov a oni tam žijú v súlade a v rovnováhe. Niektoré sú plus, niektoré minus, ale sú v rovnováhe. Ale ako náhle začne človek konzumovať mlieko, cukor, nekvalitné tuky, nekvalitné meso, no tak sa začnú tie nezdravé premnožovať. Samozrejme, zelenine, vedenia, nie som koza, aby som jedol zeleninu, alebo niekto je meso a k tomu je šaláty, že napríklad keď si zoberú ľudia, že Cezar šalát, tak ve to je ľadový šalát a, alebo taký jemný šalát, to nemá vlákninu, že by dorovnal to e, črevo a podporil by ten črevný mikrobióm. A, takže keď sa je takto meso s nejakým takýmto lajtovým ľahkým šalátom, a k mesu by mala byť taká hutná zelenina, že keď už tak, takže nejaký zeler alebo mrkva nastruhaná, kde tým pádom oni majú hutnejšiu vlákninu a vedia podporiť to celé trávenie, nie takéto lajtové zeleniny. No a samozrejme, keď tam vstúpia tieto potraviny, tak oni vyživujú tie minusové, niektoré baktérie, niektoré parazity, niektoré mikroorganizmy, No a tie sa začína, začínajú premnožovať a tým pádom tam vznikne nerovnováha v čreve, no a potom tam vznikajú rôzne také tie defekty a teraz reálne zoberme si, že koľko chorôb na hrubé črevo naša medicína vie vymenovať, že je to až neuveriteľné, čo oni všetko vedia pomenovať, ale reálne vždy je to tá istá, ten istý problém. Uh, nízka energia, toho čreva a tým pádom nižšia odolnosť zvládať akékoľvek premnoženie čohokoľvek. Lebo ak máte silného šéfa vo firme, tak on si zamestnancov upráca. No. Ale ak máte slabého šéfa, tak zamestnanci si robia vo firme, čo chcú. No a potom je tu ešte jedna vec, ktorá niekomu pripadá ako pekná ozdoba, hlavne tým, ktorí to nemajú, a to sú materské znamienka. No a to, keď sa objaví aj na mieste, kde robí problém, či už je to na tvári, alebo na miesta, kde máte napríklad nohavice a reže vám to materské znamienko, tak to tiež veľa radosti nepridá. Mnohí sa snažia to odstraňovať ožir, ožarovaním, rezaním, odstrihávaním a podobne. Ako s týmto naložiť? No, materské znamienka sú daň za sladkosti, takže e, ľudia, ktorí milovali alebo jedli v určitom období svojho života veľa sladkého, tak v podstate, keď vidíte potom na slnko, tak to slnko začne vyťahovať e, tieto, e, tieto ako keby zložky vonku a vytvárajú sa materské znamienka a a, a toto sa v podstate na koži najťažšie odstraňuje, že nie je to úplne také jednoduché. Samozrejme, kozmeticky sa to dá odstraňovať, ale ideálne je, keď viem, že ešte ich nemám veľa, ale miloval som sladké, no tak potom sa preventívne starať o to črevo, aby ho to nerozbilo, aby sa potom tie znamienka neobjavovali. Čo hovoríte na mikrohydrín? To je čo konkrétne? To by mal byť nejaký doplnok stravy, e, ktorý v kapsulách, že keď užívate, že to pomáha pri týchto materských znamienkach, materinských. No, tu je najväčšia zábava, že pomáha, to znamená, že môže to riešiť na 5% alebo 10%. <laughs> E, zatiaľ som nevidel na trhu niečo, že fakt človek by prišiel, má nejaký krém, potresí to a zmizne. To, toto je také až sci-fi a zoberme si, že niektorí ľudia majú takéto tie znamienka, niektoré ľudia majú také tie, neviem, ak sa to teraz presne volá, také malé bradavičky po celom tele a e, na to je tiež, som videl toľko krémov alebo toľko, ale keby to tak fungovalo, tak v podstate sa nemôže toľko toho predávať, lebo to by ste, to sa vyhodí na tretie koniec, zmizne to, lenže to také nie je jednoduché s tou kožou, lebo ako náhle vy neupracete hrubé črevo, tak tá pokožka vám len signalizuje stále, že tam je nerovnováha, že to potrebujete upratať, že trim treba niečo robiť a preto už keď sa niektoré také veci udejú, čo takisto ja keď som bol sladké, tak tých znamienok mám po tele dosť, ale OK, môžem to zobrať, že ak to bude moje vyššie dobro a keď budem papať dobre, tak sa to časom uprace alebo neuprace. Lebo viete, keď prídete o palec, tak v bežnom svete vám nedorastie, keď na sebe budete pracovať, tak mm. aj mhm. palec dokáže dorásť, lebo ak dokáže dorásť štítna žľaza, alebo ak dokáže človek s prerušenou miechou chodiť, ako je Klemens Kuby, mm. tak prečo by nedorastol palec a prečo mm. by mhm. ste si to nevedeli upraviť aj takto, len to nie sú až také jednoduché veci. Keď dorastol aj susedovie Mišo, no tak prečo by nemohlo okay, dorásť všetko už? Ale mnohí e, skúšajú aj e, s takýmto mm, darčekom od prírody e, robiť veci, že si to podvezujú šnúrkou, ono sa to nafúkne a potom to uschne a odpadne. Hej, tieto, a to sa volá ako? Mm, No ako bradavice? to, to, to, to, to, hej, no, na takéto bradavice, takéto, alebo také tie výrastky, ono to vyzerá mm. také, že ako keď vám taký, že... Dosť často pod no. pazuchou to máte napríklad. Ja, hovorím, ja si teraz nespomeniem. No lebo vy to nemáte pod pazuchou, tak... Nie, nie, nie, ale <laughs> to má, to, to má nejaký názov, skúsim to pozrieť, ako sa to volá. A v podstate toto sa dá urobiť, že keď sú takéto výrastky, že e, eh, takto vytrča, že dá, viete to chytiť, že nie je to bradavica, či nie je to, nie že bradavica, ale nie je to znamienko, lebo na znamienka toto nefunguje, ale na tieto kožné takéto výrastky to funguje a najlepšia vec je, robí sa to vlasom. To zna, normálne to sme... Vlasom, nie to... nejakou cvernou. No, nemusíte, ja viem, že som mal také dva na tele, a presne manželka eh, si otrhla vlas, normálne vlasom to urobila a on to pot potom to prirodzene odpadlo, že takéto veci viete vyriešiť. Mhm. Ono sa tomu tu... oficiálne hovorí, že papilómy. Áno, no, to je to správne víno. Mhm. Víno. víno. No, ja viem, áno, ako sa hovorí, prasiatku sa len o kukurici sníva, to je jasné. Áno, áno. Takže mhm. A není to, papl, to paplon, ale je Nie, to papilón. Odhalíte a aha, papilón. <laughs> Áno, áno. Nie manželka, ale papilón. No to je... <laughs> to je, to je prúter. A ty tu ležíš, moja drahá, s papilónmi. Áno, áno. No, takže reálne na toto, viete, koľko som ja videl uh, rôznych reklám, Samozrejme, keď som bol ešte mladučky, hlupučky, no tak som si vyskúšal, ja som si asi iba dvakrát uh, objednal, že toto je super na to, môžete natierať, to môžete tú mastičku aj na chleba natierať, ale reálne nič sa neudialo, takže väčšina takýchto a fakt tie kožné veci sa odstraňujú náročnejšie, lebo je to pokožka je detoxikačný orgán a Samozrejme, oni aj kde sa vyhadzujú, tak to je, môže byť prepojené s ďalšími orgánmi, takže nie je to také jednoduché, že ak si niekto myslí, že kúpim si nejaký krémik, postrekam sa niečím, natrem sa niečím, mm. no a ono mi to odpadáva a ja mám pokožku ako babetko. Ak toto by bolo, preto, preto je toľko kozmetických krémov, preto kozmetické firmy sa predháňajú, lebo nie je to také jednoduché zabezpečiť tú peknú, hladkú pokožku bez nejakých takýchto defektov. No skúšajú laserom napríklad odstraňovať. No, tak aj, aj to sa robí. No, ale môže byť, že niekto zoberie iba žiletku. Áno. A fk, a už je to preč. ale, ale čo potom nasleduje, tak to radšej ani nebudeme komentovať. Takže eh, žiletkou sa radšej holte, to je, ale ne, neholte si tieto papilóny. No a potom človek, aby do leta vyrazil už zafarbený, tak využíva napríklad eh, solárka. Už to nie je podľa mňa až také výrazné, ako tomu bolo v, napríklad v 90 rokoch, ale stále sa nájde asi dosť ľudí, ktorí to riešia cez solárko, aby boli čokoládovejší ešte skôr, než im to príroda dopraje. Je to správna cesta podľa vás? Nie, lebo treba si uvedomiť, že slnko je síce náš kamarát, ale keď sa ľudia veľmi slnia a preto aj také tie predstavy žiť v teplých krajinách a takéto... Ano, do Dubaja miesto do Dunaja. Mhm. Áno, uh -huh. áno. Takže ak e, chcete žiť v takýchto horúcich krajinách, tam si uvedomte, že tam ťažko nájdete storočného, že by sa niekto dožil z vysokého veku. Prečo? Vypadol lebo z mrakodrapu. <laughs> Áno, lebo vypadol z mrakodrapu. Alebo ho mafia vyhodila nejaká. <laughs> Ale e, dôvod je iný. Nie je to o tom, e, že ste boli na nesprávnej izbe a <laughs> a dotýkali sa blúzočky. mm Áno, le, lebo to si pamätám, že Donutil mal takú príhodu, že jeho kamarát sa opil a oni vždy, keď chodili niekde, takže niečo si vyvádzali a <laughs> on sa proste chcel ísť na záchod, vyšiel na chodbu a, a vliezol do cudzej izby a normálne si lahol do postele a <laughs> medzi muža a ženu a tam normálne chlap a, a vraví, že jediné šťastie mal, že ten chlap tam ležal. <laughs> Lebo, lebo keby prišiel... Že až potom, ty, až potom, keď si lahol. Áno, mm. že si ľahne vedľa ženy a potom príde chlap, no tak asi by ho zabil a ten bol úplne čoku a on hovorí, že Mira, ty si si zase urobil prdel so mňa. A ten chlap na ňo pozera, že, že on mu vlezie do izby, ľahne si vedľa jeho ženy a ešte mu tu hovorí, že si prdel robia z neho, že to je nejaký vtip. Takže niekedy vesmír Aha. a život prináša aj takéto zaujímavé situácie a zase umenie je vedieť v tých situáciách reagovať. No a zase, keď sa ideme baviť z toho energetického hľadiska, tak ak mi nefunguje dobre trávenie, tak vám nemusí dobre fungovať hrubé črevo, lebo z pohľadu piatich elementov a čínskej medicíny uh, slinivka slezina vitalizuje pľúca a žalúdok vitalizuje a podporuje hrubé črevo. Takže v niektorých prípadoch môžu byť problémy s hrubým, s hrubým črevom aj preto, že napríklad nefunguje dobre žalúdok alebo Problémy s hrubým črevom môžete mať aj preto, že jete veľa pálivého, pikantného, lebo potom oheň ovláda kov. Mm. A tým pádom to nebude zase opäť dobre fungovať. Čiže je tam ďaleko väčšia alchymia. Ale problémy nemusia mať ľudia iba v Dubaji, aj v Afrike. Je to o tom, že tam šedivého stretnúť býva občas problém, keďže gepardy, pumy a tak ďalej idete po vodu alebo had ano. vás uštipne, darmo sa budete dobre stravovať. Áno, takže tu máte odpoveď, prečo tam nie sú šediví ľudia. <laughs> Pán nie. doktor Očenáš, ktorý mal u nás kedysi reláciu, on bol istý čas v Afrike a tam, keďže on už bol v takom staršom veku, šedivý, tak mal strašne veľa nápadníčiek, lebo tie verili, že takíto muži sú odolní voči aj uštipnutiam, ale aj majetnejší, čo v jeho prípade zase až tak nehrozilo, ale tak či tak mal nápadníčky, lebo chlapi takýto už naozaj v pokročilom veku e, niečo mohli znamenať významného. No a tak vidíte, lebo ak zoberieme to pôsobenie, že ak vidíte severské krajiny, no tak to sú bledí ľudia, väčšinou blondiaci. Mm. Al albíni, pozriete, albíni takzvaní. Áno. A ak pozriete tie horúce krajiny, že kde je Afrika, to sú v podstate, oni keď pozriete, aké majú vlasy, tak to nie sú, že vlas, to je drôt, že to normálne, <laughs> že je hrubé, že, že to neviete s tým tak manipulovať a to vidíte to pôsobenie tých energií. Mm -hmm. Tam, kde je ten chlad, tak je tam, uh, tam sú bledé farby, je to jemnejšie, je to citlivejšie, aj keď nehovorím teraz o <clears throat> mentalite napríklad Nórov alebo Dánov, že by boli nejaké jemnučky, ale teraz berme tie otiene toho, e, toho človeka z toho vonkajška, vo, z toho vonkajšieho prostredia. No a keď pozriete tie krajiny, kde je teplo, horúco, tak e, v podstate oni majú obočia husté, vlasy husté, majú, to sú tmaví, čierni, a to je zase prejav toho veľkého ohňa, toho jangu. Len každý, každé to prostredie prináša plus minus a ideálne je vedieť s tým narábať a aj keď už človek sa rozhodne, že presťahujem sa do Dubaja, no tak keď som Slovák, tak môže mi to priniesť plus aj mínus. Čiže hm. plus môžem sa usmievať, aký som bohatý, aký som prachatý, alebo koľko peňazí som tu zarobil, alebo ako sa tu zarába. Ale na druhú stranu zomriem rýchlejšie ako bežný človek, aj keď väčšina ľudí tam môže žiť v tých klimatizovaných miestach, len to slnko svieti a je presne dokázané, keď sa budeme baviť o pokožke, že pokožka rýchlejšie starne. Tak aj tie osoby, ktorú, ktoré chce, chcú byť také, že krásne, eh, opálené a chodia častejšie do solária, alebo chodia častejšie k moru, že aj tí ľudia, že zoberme si aj ten taký úlet, že úspešní ľudia alebo tí ľudia, čo majú viac peňazí, cestujú častejšie do teplých krajín k za slnkom a oni rýchlejšie tam starnú. Je mhm. jedno, že sa natrú 50 faktorom, ale tým, že je tam teplo a horúco, tak oni majú dva vplyvy, že ten oheň im spôsobuje rýchlejší proces starnutia uh mhm. -huh. a zároveň tá strava, na ktorú oni nie sú prispôsobí, prispôsobené, im zase spaľuje ďaleko viac energie. Čiže není to až také rozumné cestovať po svete a spoznávať ho, lebo za to zaplatíte. Sice som videl toho veľa, ochutnal som rôzne kuchyne, ale zaplatíte jednu z daní a to je, že budete rýchlejšie starnúť, lebo aj časové zóny rozhadzujú celý ten organizmus. Takže, mm. Takže po 60 múdre... trikrát do solárka a už som na dôchodku, lebo rýchlejšie zostarnem. Áno, no tak uh, ideálne je uh, trikrát do solárka, uh, každý mesiac niekde ísť na dovolenku a, a, a môžete, môžete pochovávať blízky. <laughs> <laughs> Joj, to by bola trošku smutnejšia kapitola, ale ešte než dám priestor aj nejakej otázke od poslucháčov, tak e, otázka typu kúpaliska. Ste za hromadné kúpanie, alebo do takejto vody vy radšej nevleziete a keď tak, tak do potoka, lebo tam v podstate prichádza, odchádza, hneď je to čistejšie, aj keď e, pokiaľ sa nekúpete hneď pri pramení, tak aj tam sa o čistote dá dosť pochybovať. No, uh, super sú kúpalisk, no, keď zobereme, tak určite najlepšie sú také prírodné vody, prírodné jazera, a dajme tomu taký ten potok, lebo tam tá voda nestagnuje. Mm. Kúpaliska nie sú až taký problém, lebo väčšinou tam máte deti, tam máte urinoterapiu rovno. <laughs> že... Aj to aj dospelý dokáže cvrknúť, nebojte sa. Aj, tak, áno, a čo je asi také, že horšie a náročnejšie, na čo by som si viac dával pozor, sú také tie kúpeľné teplé pramene, mm -hmm. lebo viete, keď tam chodia duchoci so svojimi <laughs> problémami. No škoda, že tá voda nefarbí. To by sme hneď vedeli, koľka by je, keď ideme okolo takého človeka. Áno, ale tak tu nie je podstatná urinoterapia, lebo urinoterapia je e, prospešná pre telo, aj keď je to moč mm -hmm. iného človeka, -hmm. tak to vôbec to, tomu telu nevadí. Vadí skôr to, že keď idete do tých teplých horúcich prameňov, tak tie pory sa vám otvárajú a tie škodliviny z toho tela vychádzajú, rôzne tie zápalové, čiže to sú energie, ktoré sa prirodzene dostávajú. Samozrejme, tie pramene majú nejaké účinky niečo harmonizovať, ale nezharmonizujú to všetko. Čiže ne, ke, teraz to rozoberáme do detailov a, a neznamená to, že keď raz ročne pôjdete do teplého prameňa, tak nazberáte od duchocov niečo. A, ale znamená to, že ak ste veľmi unavení, veľmi vyčerpaní a poviete si, že ja idem teraz zrelaxovať a idem do kúpeľov alebo idem niekde do nejakého takéhoto teplého prameňa, to nemusí byť až taká dobrá voľba, lebo vtedy vaša imunita, váš organizmus je slabší a tie vplyvy nemusí zvládnuť, ale to neznamená, že tam musíte niečo chytiť. Ale vo väčšine prípadov, ak som unavený, vyčerpaný, energeticky slabý, a tak, sa to, tak sa to môže diať. A preto ideálne je, že starať sa o to telo, aby bolo silné, aby ste takéto veci nepotrebovali, lebo myslíte si, že vitálny, zdravý človek si povie, je, ja idem teraz do nejakého kúpeľného, kde sa odzdravujú klby. Nie, ve tam chodia autobusy dôchodcov s takými problémami a neviem, neviem, že tí, čo vnímajú a vedia o určitých uh, tých úrovniach energií, že minimálne keď je človek v strednej alebo vysokej škole života, tak chápe, že všetko so všetkým súvisí a sú veci poprepájané. A preto to neznamená, že nepôjdem jeden alebo dvakrát na dovolenku alebo že nepôjdem na wellness niekde, ale neznamená to, ale znamená to, že neurobím si z toho nejaký rituál, že budem pravidelne chodiť a myslieť si, že keď budem sa chodiť do kúpelov každého pol roka a že mne môj zdravotný stav sa zlepší, lebo zoberte si, aká je tam teda, uh, uh, aký je ten celý proces, že ten liečivý prameň má v sebe nejaké minerály, keď je teplo, horúca voda, oni sa do tela dostávajú, ale aj z tela odchádzajú zápaly. A tie zápaly sa neodparia. A tá voda nie je zázračná, že príde a vie to spáliť a uh, už sa to neovplyvňuje. Čiže tá energia tej vody vždy bude vplývať na ľudí, ktorí v, tom, v tých, ba, tých najmä tomu kúpeloch, bazénoch sú a nachádzajú sa. A tu je veľmi dôležité, že aký som silný. A keď som vyčerpaný, tak určite môžem niečo chytiť a potom o pol roka, rok sa zrazu zobudím a budem ma klby a neviem z čoho, lebo to sa nestane, takže idem do kúpelov a, a potom ráno sa zobudím a zrazu ma bolia klby a ne, nerozumiem prečo. Väčšinou sú to dlhodobé procesy, lebo ten organizmus sa snaží s tým bojovať a harmonizovať to. No, tak na tomto svete asi žiť bez toho, aby sme niečo nepotrebovali riešiť, tak to asi nebude také jednoduché a niekedy je to až kolektívna vec <laughs> aj v prípade návšteve týchto kúpalísk a asi ideálnejšie je keď už idem niekde do takého hromadného bazénu, tak nie tam, kde sú veľké parkoviská. Lepšie je, keď už niečo tak v menšom kolektíve riešiť. Uh, určite ale hovorím, platí to, že vždy v tom ako keby v živote je živná, náš život a zdravie je postavený or, na rovnováhe a každý by si mal uvedomiť, kde tú rovnováhu dosahuje. Že idem na dovolenku niekde do e, teplých krajín a vrátim sa plný vitality, sily, energie, OK, tak je to super ale ak sa vraciam unavený a poviem si, že potrebujem ešte ďalší týždeň, tak som nebol na dovolenke, ale na nejakej e, intenzívnej pracovnej služobnej ceste, ktorá ma ešte viacej preťažila, ako som bol. To isté je kúpele, to isté je čokoľvek. Takže viem, že my tiež, keď sme boli deti, tak sme, keď bola možnosť, tak na kúpaliska chodili a na kúpaliskách väčšinou nájdete deti, málo kedy tam stretnete, že vidíte nejaký rozjarený duchoca sa teraz rozbehne, kričí ja a <laughs> hodí, hodí bombu do, do bazéna. To väčšinou na tých kúpaliskách sú deti, čiže reálne vždy, keď chcete, tak môžete sledovať, že tam, kde sú tie energie vitálne, tak je lepšie sa v takom prostredí zdržiavať, lebo platí to, že ak chcete eh, ako keby rozumovo rásť, tak platí veta. Ak ste v miestnosti najmudrejší, nie ste v dobrej miestnosti. Ak ste napríklad v miestnosti, kde ste najvitálnejší, no tak takisto nie ste v dobrej miestnosti. A preto, keď je napríklad, že keby som bol ja dôchodca a chcem mať viac, en viac energie, tak nepôjdem určite niekde uh, do nejakých termálnych plám, pram, prameňov, kde sú starí ľudia a jeden duchoca vedľa druhého namočený, ale pôjdem niekde na kúpalisko, kde to je o deťoch, o radosti, o vitalite a keď vleziem do tej vody, aj keď môže byť trošku studená, ako je oproti tomu klasickému teplému prameniu, ale minimálne budem absorbovať energiu toho života, nie takého toho, že ja aj mama mi... No hej, lenže keď napríklad by ste, vy asi nie, lebo vy ste sám zamestnávateľ, ale sú takí, ktorí svojich e, pracovníkov posielajú na také nie že priamo ozdravné, ale možno také iba, aby kondíciu si udržali, tak na nejaké pobyty do kúpeľov. No a čo keď vyfasujete zrovna turnus, <laughs> kde to je 60 plus a potom máte spolu s tými ľuďmi napríklad cvičiť v jednom bazéne, lebo je to tak nastavené, tam ten program, no tak to si nevyberiete. No ja viem, ale preto múdry človek e, vníma určité veci a zachytáva. Samozrejme, ak ste energeticky vysoko, tak vás duchoci neovplyvnia. To znamená, aj keby ste tam boli, že 100 duchocov a vy, alebo keď tú energiu máte silnú, tak vaša, uh, to je to, čo sa v čínskej medicíne hovorí, že vaša vejči, čiže tá obraná energia okolo tela je silná a ona dokáže o, ako keby všetky tie negatívne vplyvy ošetriť, upratať, lenže ak je tá energia slabá, no tak jasné, že toto na vás bude nejakým spôsobom pôsobiť. Problém je však, že 90% ľudí sa nad tým vôbec ani nezamyslí, lebo oni berú to, že kúpele pomáhajú, sú to liečivé pramene, je to takéto, je to super, a nikto sa tým nezaoberá, lebo keď, keď by som chcel, tak v podstate nás v škole nikde neučili, že sú nejaké vývojové stupne človeka, že sú okolo nás energie, že máme orgány, že mali by sme sa naučiť zvládnuť, pochopiť toto, tamto. Takže tieto okolnosti sa nepreberajú, preto väčšina ľudí sa ani nad tým nezamýšľa. Hmm. A možno niektorí, ktorí majú také tie rituály, že často chodia do tých kúpelov a do takýchto prameňov, tak si povedia, to je čistá blbosť, mne sa vždy zlepšil stav. No jasné, vám sa zlepšil stav. Preto, lebo samozrejme nejaké tie minerály ste doplnili a samozrejme tým, že ste v horúcej vode, tak tie pory sa otvárajú a odchádzajú. No a určite takéto kúpele horúce nie sú veľmi dobré pre mužov, ktorí chcú v budúcnosti mať rodinu a deti, lebo to viete, vajíčka v teplej vode <laughs> nie je dobrá. Nie je dobrá. <laughs> aby sa nevyhliali kuriatka. Áno, no. áno, presne, aby sa kuriatka. A, a v, tomto, v tomto prípade je to presne o tom, že z pohľadu čínskej medicíny na dlhovekosť sú presne ľadové kúpele. Nie, že teplé, ale ľadové. Takže no. preto no. chlap oni, oni chcú možno mať, aby sa vyliahol kondor. Áno, áno, no, kondor. To tak, to tak nejaké kuriatko, lebo keď, keď tam budete často chodiť do tých horúcich kúpelov a ste, čo ja viem, mladý chlap alebo um, um, muž v strednom veku, tak potom časom sa bude hovoriť, ale pán Kršiak, ale, ale, ale vajíčka, no máte, máte uh, chuť na vajíčka, no dobre. Nie, ja nemám chuť na vajíčka. <laughs> Takže, ja, ja ako kršiak rybožravý som vtákom aj bez toho. No, tak ideálne je, že keď ste muž, tak každý večer si robiť taký ten studený kúpel. Mm, na... Studenú sprchu skôr, nie? <laughs> Áno, no veď studená sprcha alebo studený kúpel na, na vaše mužské, na, maš, na mužskú A priamo tam? No priamo tam, veď to, tam to máte chladiť. To bude, preto, to bude preto, hlások. Nie, to neveď aký. To keď budete v teplej vode, tak budete mať taký hlások. Mm. A ale v studenej, len potom, keď si urobíte kúpel, tak sa neprechádzať po byte, <laughs> lebo... <laughs> Nebudú vedieť, či sú do zimomriavky, alebo je to orgán. Áno, takže uh, všetko to má svoje plusy, minusy, takže ak no. chcete... Áno. Že ak chcete zapôsobiť na ženu, tak ten, ten teplý kúpel uh, bude vyzerať lepšie, ale e, dôsledok potom ako milovník nebude až taký dobrý. Ja si musím Kdežto... vystačiť so šarmom. <laughs> Áno, <laughs> kdežto, keď si dáte e, studený kúpel, tak na prvý pohľad to nebude dobrý pohľad, ale a e, hmm. potom ten Ako výkon, viete, ako, ako viete? <laughs> no lebo Viete, na, chodili ste na fyziku. Chodil, sem tam. Známky síce nie sú toho znakom, ale chodil teleso po, ponorené do, do ľadovej vody áno, do kvapaliny, <laughs> áno. Ja som bol dvakrát na liečení, ešte ako tínedžer, chlapec, 11-ročný, to som tam aj narodeniny oslavoval a potom som bol nejak okolo 18 tak zhruba. Už neskôr som sa tam nedostal, lebo už to bolo aj komplikovanejšie, ani som body nesplňal, aby som mohol ísť a tak ďalej. A my sme tam vždy pili tam tú minerálnu vodu priamo z prameňa, to nám dali pohárik, niektorí si potom aj kúpili tie legendárne e, kúpeľné poháre, lázeňské takzvané. No a táto e, voda priamo zo zdroja to nám vtedy tiež vtlkali do hlavy, že to je to najlepšie, čo môžeme pre seba urobiť. No určite. Niektoré tie uh, minerálne vody, ktoré sú pra z prameňa, majú svoju obrovskú moc. Hmm. Aj to vidieť, môže... lebo keď idete okolo Budiša, alebo prídete do, ja neviem, sú tu rôzne tieto kúpeľné priestory a tečie tam uh, voda a že si môžu naberať, no tak tam sú rady a fliaš dve tašky. No jasné, ale potom to zapíjate e, zárezňom a to vám moc nepomôže. Tak... <laughs> a z umelej flaše. Hej, alebo ste si dali veterník a potom si poviem, joj, nejaké mám krte v bruchu, tak si dám nejak, e, nejakú minerálnu vodu, lebo to je dobré na žalúdok. Viete, to, to je ako keď si pichnem klinec do pneumatiky a potom poviem, joj, musím ju dopúkať. Takže toto mi najinteligentnejší, najinteligentnejšie tvory na zemi robíme, že fakt, keď sa Boh z neba pozerá na ľudí, tak si povie, to ja, ja ako fakt tomu nerozumiem, že, že má, to, má to nejaký rozum, alebo to vyzerá, že to nemá rozum, ten človek, lebo to, čo stvára, je úplne proti logike, lebo zoberme si, že e, ľudí, ktorí celý týždeň pracujú a oni povedia, idem sa odreagovať a opie sa do nemoty, že on sa úplne roz, rozbije, síce vypne hlavu, ale ešte viacej vyčerpá telo, ako je vyčerpané, takže to nemá žiadnu logiku. A zoberme si príklad zvierat, že zvieratá, aj keď nie sú také múdre ako ľudia, tak dokážu prirodzene sa o to svoje telo starať, že keď pes cíti, že má niečo v nerovnováhe, tak požere trávu a presne vie, ktorú a prečistí si ten organizmus, že tie zvieratá to v tom v tých génoch majú nastavené. No a my inteligentní, čo robíme, že to je úplne proti logike, že e, človek ide do Egypta, ide sa opalovať a natrie sa 50 faktorom. Tak si poviete, že on sa chce opáliť, alebo sa nechce opáliť, že ako tomu nerozumiem. A to sú také tie veci proti logike, ktoré, no oni povedia, to je 50 proti UV žiareniu, no ale vedia, keď mhm. sa chcem opáliť, tak potrebujem, aby to slnko pôsobilo na tú pokožku a nie, aby tam bol takýto ochranný film. Tak robia sa všelijaké veci, dievčatá sa odhaľujú, ale nechcú tom, aby ich chlapci očumovali, tak aj pri slnku sa síce natierame a nechceme, a chceme byť opálení, ale nechceme sa opáliť. No a také tie famy s rakovinou kože a takéto srandy, to sú uh, zase uh, len záležitosť. Ak nemám prečistené pľúca hrubé črevo, tie orgány sú slabé, nefungujú dlhodobo, no tak ten organizmus sa rozhodne, že dobre, budeš mať spánkové apnoe, bude sa ti zle v noci spať, zle budeš dýchať, alebo budeš mať astmu, alebo budeš mať polipy na črevách, alebo budeš mať rakovinu hrubého čreva, no alebo ti dám rakovinu pokožky. Hm? Ale za to slnko nemôže, za to môže váš vnútorný stav, lebo príklad Naša dcera má 20 rokov, uh, teraz by má 21 a ona v živote, v živote sa ničím nenatierala, čiže my sme ju nikdy nenatierali nejakým ochranným faktorom. Každý rok chodíme k moru, a robievame pobyty, takže ja ju vždy berem k moru. Vždy je na slnku, keď bola malá, takisto bola na slnku, takisto sme ju ničím nenatierali. Takže aké, ako je možné, a samozrejme sú ľudia, ktorí fungujú takisto takýmto že prírodzeným spôsobom, to nie je, že prírodným, ale prírodzeným. Keď a... sú natretí, tak len všetkými masťami mazaní. Áno, áno, to sú naši politici tak dobre <laughs> natretí, že, že oni, ra, oni, no, rakovinu, oni sú aj namazaní občas, to a, je áno, pravda. Oni, oni, oni rakovinu kože nedostanú, lebo mm. tak sú dobre, dobre ponatieraní a UV filtre majú asi 500, nie 50. -ky. Takže v tomto prípade si zoberme, že ak by to bola pravda s tou rakovinou kože, tak e, všetky tie deti, ktoré sú také, že prírodzené a rodičia sú múdri a vedomí, tak e, prečo tie deti nemajú potom e, rakovinu kože, keď je to také, že čo tvrdia. A zase, keď si to pozriete do hĺbky, tak zistíte, že možno to je dobrý obchodný hm, ťah no, môže na byť, to. No aby si ľudia kupovali drahé kozmetické prípravky, krémy, natierali sa 50 za chvíľku ľudia budú mať 500 ochranný faktor, lebo aby náhodou sa niečo neudialo, ale my potrebujeme, aby to slnko na nás pôsobilo a nie, aby sme, lebo cez pokožku potom telo si vie vytvárať D-vitamín prirodzene a a nie, aby my sme to chránili, aby to neprenikalo, a aby sme ošetrili a chránili sa proti slnku. Tak už aj keď sme boli my mali, tak nám tiež hovorili všeličo možné a pritom sme behali my chudobnejší po dvore len tak v tričku, v gaťkoch na slnku celý deň, sme sa hrali ešte ani slnečné okuliare sme nenosili a nič takého strašného sa nám nestalo. No veď, ale viete, Matrix je geniálny, to je tak, ako sa zdvihla hladina cholesterolu, tak skoro dneska každý má problém s cholesterolom, tak tak, aby sa predávali nejaké kozmetické prípravky, no tak vymysleli sme si to, že možno uh, jeden z uh, nejakej skupiny ľudí, že strelím napríklad jeden z 10 tisíc, dostane rakovinu kože, ale keby sme pozreli, v akom stave má pľúca hrubé črevo, tak je jasné, ale takisto isto, takisto stravujúci človek nedostane rakovinu kože, ale takisto z 10 jeden dostane napríklad rakovinu hrubého čreva, ale tých 10 tisíc ľudí majú rovnaký spoločný menovateľ, že tie pľúca hrubé črevo majú slabšie a každému sa to nejako prejavuje a z nejakého dôvodu. A tí, čo dostanú rakovinu, tak rakovina je informácia, že nemám v súlade svoj život, nemám ho v rovnováhe, lebo rakovina už není taká, že pozor, dávaj si pozor, máš tu nejakú výražku, ale rakovina už je, no, no, už som nahnevaný, naštvatý, tak zmen svoj život, lebo ja budem už nepríjemný, čiže ten organizmus hovorí toto. Nie. Mm. A, a nehovorí to slniečko, že aha, vole, nenatrel si sa 50 <laughs> Tu máš rakovinu kože, nech si to teda užiješ. Joj, dnes ste taký romantik. Skúsme aj niečím optimistickým na záver teda to zaklincovať. No, optimistickým. Slniečko prináša do života radosť, takže e, ak chcem si užívať ten život, tak není dobrá cesta to, e, proti tomu slnku sa chrániť. Samozrejme, je rozumné, aby človek používal tie dary prírody optimálnym spôsobom, lebo to neznamená, že aj keď sa chcem opalovať, tak keď sa chcem opalovať, tak by som sa mal priebežne opalovať, lebo my nepotrebujeme e, si láhnúť na slnko a opekať sa ako špekáčik, ale postupne, ako to slnko vidíte, vychádza, tak ja postupne zhadzujem vrstvy a postupne nechám pôsobiť tie slnečné lúče na ten organizmus. No a taká dobrá finta, že ak sa chcete v, lep v lete lepšie opalovať a mať lepšiu farbu, no tak pred tou sezónou, keď idete na dovolenku, tak si aspoň ideálne mesiac, o minimálne aspoň týždeň predtým, zaráte do stravy napríklad viacej beta-karoténu, kde napríklad Hokkaido, mrkva, to sú také tie veľmi silné zeleniny, ktoré obsahujú veľa beta-karoténu a bude sa vám ďaleko lepšie opalovať a tá farba bude iná, aj tá pokožka bude vyzerať inak. Takže hmm. uh, myslíte na to, že my sme uh, ľudia, že sme uh, mali by sme žiť v súlade s prírodou a nie s chemickým priemyslom, Takže ak budem používať veľa chemických kozmetických prípravkov na telo, no tak samozrejme si to zdravie budem nie vitalizovať, ale poškodzovať. A dá sa dneska úplne v kľude, v pohode žiť aj takým tým prirodzeným a, spôsobom a vo všetkom treba hľadať rovnováhu a už keď niekto chce niečím natierať tie deti, tak si pozrite nejaký prírodný krém, ale prírodný neznamená, lebo dneska prírodná a kozmetika sa dokáže nazývať všetko, čo obsahuje 60% prírodných látok a 40% môže byť vysoká chémia. Mm. Takže si prečítajte zloženie, pozrite si a ak už ste rodiť, že mám obavu preca, no tak môžem to dieťa alebo seba natierať niečím, čo mi to zdravie nebude poškodzovať a nebudem sa cez tú pokožku, o ktorej sme sa dneska bavili, vnútorne chemizovať, ale budem tú pokožku podporovať. Takže ak sa o seba dobre staráte, tak v 70 -ke, 80 -ke nebudete vyzerať ako zošuverený papier, ale bude vaša pokožka pekná, žiarivá, ale nebavím sa len o tvári, ale o pokožke celého tela. A tvár ľudia dokážu držať, keď pozriete celebrity, tak vidíte niektoré osoby, že vyzerajú ako keby mali 40, ale nechceli by ste ich vidieť v plavkách, lebo to je hrozný pohľad. Takže Ani bez plaviek. Je, a bez plaviek obzvlášť. Takže a dôležitá vec je, že ak sa budem dobre starať o svoje pľúca a hrubé črevo, správne dýchať e, a správne papať, tak vaša pokožka môže byť do vysokého veku pekná, pevná, žiarivá, hladká. Takže tu je odpoveď na to, ako to riešiť. A ak sme náhodou dnes neponúkli nejaké riešenie, tak môže byť, že sa k nemu dopracujeme opäť o týždeň v rámci 377. 8. apríl pokračuje, my sa lúčime vo dvojici Peter Kršiak a Peter Planieta. Pán Planieta, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem aj ja, do počutia. A do počutia o 7 dní. obyčejná. Na tom nic neměním, zůstanu stále stejná.